واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ularga nuh alayhissalomning xabarini tilovat qilib bergin o'shanda o'zining qavmiga aytdiki ey qavmim agar sizlarga meni maqomim va sizlarga Allohning oyatlarini eslatishligim og'ir kelgan bo'lsa katta bo'lgan bo'lsa unda Allohgagina tavakkul qildim bunday bo'lsa ishlaringizni va butun shirklaringizni to'planglar keyin sizlarning ishlaringiz ustilaringizda g'am bo'lmasin ya'ni ichlaringizda qolmasin keyin menga xohlagan hukmlaringizni chiqaringlar va menga hech qanday muhlat ham bermanglar tafsir vatluya muhammad ey muhammad alayhissalom tilovat qilib bergin qarang aslida biz buni bu oyatlarda kofirlarga aytishligimiz kerak alayhim ay kuffari makka ya'ni makkani kofirlariga payg'ambarimiz alayhissalom o'zini zamonidagi kofirlarga aytib bergandek biz ham o'zimizni zamonimizdagi kofirlarga aytib berishimiz kerak lekin bu oyatlarni biz o'zimiz zamonimizda musulmonlarga aytib bersak eshitgani qo'rqishadi aslida bu bizni qonunimiz bo'lishligi kerak hayotimizning dasturi bo'lishligi kerak qarang u kofirlarga tilovat qilib bergin naba xabara nuhin nuh alayhissalomning xabarini voqeasini va minhu bundan badal bo'ladi iz qala li ya qawmi o'shanda nuh alayhissalom o'zining qavmiga aytdiki ey qavmim in kana kabura shaqqa alaykum maqami lubsi fikum agar sizlarga mening sizlarni ichlaringizda qolishligim turishligim og'ir kelgan bo'lsa mashaqqatli bo'lgan bo'lsa ko'tarolmay turgan bo'lsalaringiz qarang nuh alayhissalom ularga og'irlik qilyapti bizni zamonimizdagi mo'minlar ham ayni shaklda mo'minlar dunyoni qayeriga borsangiz eng og'ir insonlaridir qayerga borsa menman degan hukumatlariga og'irlik qiladi bu yaxshi emasmi bu tarozini bir pallasiga sizni qo'yadi bir pallasiga millionlarcha odamlarni qo'yishadi yaxshi emasmi nahotki siz o'sha pallada bitta bo'lib og'ir bo'lganlardan bo'lishni xohlamasangiz millionlarni ichida bo'lishni xohlaysiz allohni katta ne'matiku bu qarang payg'ambarlarni hayoti shunday edi agar sizlarni ishlaringizda meni turishligim qolishligim sizlarga og'ir kelgan bo'lsa ya'ni xohlashmayaptiku nuh alayhissalomni haydashga yo'qotishga harakat qilishyapti ya'ni men sizlarni ishlaringizda turishligimni xohlamayapsizlar har xil fitna fasod qilyapsizlar va tazkiri va'zi iyyakum bi ayatillahi va Allohning oyatlarini sizlarga eslatishim Allohning oyatlari bilan sizlarga va'z nasihat qilishligim sizlarga og'ir kelyapti turgan bo'lsa fa'alallohi tavakkaltu unda faqatgina Allohga tavakkul qildim degan edi Nuh alayhissalom biz ham shuni kofirlarga aytib qara Nuh alayhissalom zamonidan boshlangan edi bu butun payg'ambarlarning sunnatidir biz ham aytamizki agar bizni sizlarni ichlaringizda yoki sizlarni vatanlaringizda sizlarni mintaqalaringizda qo'limizdan kelganicha dinimizga amal qilib yashashligimiz og'ir kelyapti turgan bo'lsa va sizlarga bizni da'vatlarimiz og'ir kelyapti turgan bo'lsa unda biz allohga tavakkul qildik deyishimiz kerak amrakum butun ishlaringizni to'planglar deyishimiz kerak ya'zimu ala amrin taf'aluna bi taf'alunahu bihi meni to'g'rimda qilmoqchi bo'layap turgan ishlaringizga azm qilinglar ya'ni qarorlaringizni beringlar va shurakakum va shirklaringizni ham butlaringizni ham to'planglar qarang biz bu kufr shirk tuzumlarga qarshi Allohning dinini dushmani bo'lgan kim bo'lsa bo'lsin oti nima bo'lsa bo'lsin hammasiga shuni aytishligimiz kerak men allohgagina tavakkul qildim sizlar butun ishlaringizni siyosatlaringizni hukumatlaringizni to'planglar va butun shirklaringizni butlaringizni ilohlaringizni xudolaringizni to'planglar deyishligimiz kerak bizni zamondagi menman degan musulmon nima deydi men sizlarni ishlaringizda yurishligim og'irlik qilyaptimi men sizlarga nasihat qilishim og'ir kelyaptimi qilmayman endi deydi ana men o'zim vazifamni bajarib qo'ydim endi aytmayman endi o'zlaridan kelinglar keyin sekin kofirlar din dushmanlari qonunlar chiqarsa bu ham sekin qadamma qadam ergashib ketaveradi shunday qilib sekin sekin man qilinaveradi bu ham teppa teng ketaveradi va buni dindorlik deb bilishadi musulmonchilik deyishadi haqiqiy islom mana bu iymon mana bu dindorlik mana bunday bo'ladi agar meni sizlarni ichlaringizda yashashligim va da'vat qilishim og'ir kelyapti degan bo'lsa allohgagina tavakkul ba'zi aytadiki endi bu gapni gapirish uchun orqangda kimdir bo'lishi kerakda olloh borku olloh yetmaydimi robbul alamin borku mana nuh alayhissalomni orqasida kim bor edi hech kim yo'qku va sanoqli insonlargina qarang sanoqli insonlargina nuh alayhissalomni da'vatini qabul qilganda xolos boshqa butun jamiyat butun dunyo nuh alayhissalomga qarshi edi shunda ajmi'u amrakum butun ishlaringizni to'planglar deyapti polislaringni tasha deyapti amniyatingni tasha istixborotingni tasha smbilar fsblar hammasini tasha deyapti interpolingni ham chaqir deyapti hammasi ishga tushsin va shurakakum butun shirklaringizni butun xudolaringizni ilohlaringizni chaqiringlar to'planglar bu yerda ikkita tafsir bor va hukm deganda al vavu bima'na ma vav ma'a ma'nosida bunga ko'ra maful ma'afu bo'ladi butun ishlaringizni xudolaringiz bilan birgalikda to'planglar degan ma'noda jamlanglar degan ma'noda ya'ni sizlar ham butun kuch quvvatlaringizni to'planglar siyosatlaringizni hukumatlaringizni to'planglar xudolaringiz ham butun o'zlarini kuch quvvatini siyosatini hukumatini to'plasin va nahu kitoblarida o'qigansizlar vovda atfni ham ehtimoli bor ya'ni atf qilish ham mumkin amrokimga atf bo'lsa ham bo'laveradi unda siyosatlaringizni to'planglar va shiriklaringizni xudolaringizni to'planglar hozir ko'ryapsizlar musulmonman degan zolim podsholar yo rusni o'ziga xudo qilib olgan yoki amerikani o'ziga xudo qilib olgan o'sha xudoyin bo'lgan rus yoki xudoyin bo'lgan amerika bilan mana undan boshqa xudolaring bo'lsa hammasini to'plagin mana siyosatlaringizni birlashtiringlar qo'llaringizdan kelganini qilinglar deyapti qani ochiqchasiga aytilyapti siz ularni maydonga chaqiryapsiz chunki sizni orqangizda alloh taolo bor allohga kim qarshi kela oladi nuh alayhissalomni gapi bu yerda to'xtagani yo'q qarang davom etyapti keyin ishlaringiz sizlarni o'yinlaringizda ustilaringizda g'am bo'lmasin deyapti ya'ni masturan maxfiy bo'lmasin deyapti menga dushmanlik qilasizlarmi maxfiy qilmanglar deyapti bal azhiruhu balki uni izhor qilinglar va jahiruni bihi va meni to'g'rimda ochiqchasiga oshkora qilinglar deyapti e'lon qilinglar butun medialaringizda ko'rsatinglar deyapti televizorlarda ko'rsatinglar radiolarda gapiringlar hammasida facebookda whatsappda qo'llaringizdan nima kelsa nima imkonlar bo'lsa hammasini ishlatinglar e'lon qilinglar ajmiu degani to'planglar deganda mahkam bo'linglar degan ma'nosi ham bor jamoat bo'lgandan keyin quvvatli bo'ladiku shuning uchun azimu deb tafsir qildi azimli azmli bo'linglar degan mahkam bo'linglar jiddiy bo'linglar deyapti bu yerda ham to'xtamadilar keyin meni to'g'rimda hukmlaringizni chiqaringlar Summaqdu ilayya. Meni to'g'rimda qonunlaringizni chiqaringlar, hukmlaringizni, qarorlaringizni chiqaringlar. Nima desalaringiz deyurlar, terrorist deysizlarmi, Al-Qoida deysizlarmi, vahobiy deysizlarmi? Nima desalaringiz deyurlar. Umdu fi ma aradtumuhu va o'sha xohlagan narsalaringizda davom etinglar. O'sha menga zarar bermoqchimisizlar? Meni yo'qotmoqchimisizlar? Shu hukmni chiqardilaringizmi? Davom etinglar shunda. va menga muhlat bermanglar hech menga imkon bermanglar tumhilun meni ehmol qilmanglar endi nuh alayhissalom nima qilar ekan bizda aytadiku bir hukumatga ishonish kerak bir narsa bo'lishi kerak bunday gapni gapirish uchun bir narsa bo'lishi kerakda deydi tafsirda qarang inni lastu mubaliyan albatta men sizlarni hech nazarimga ham ilmayman deyapti bu gapni gapirish uchun illo bir narsaga tutilish kerak emas endi allohga tavakkul qilasiz boshda aytilindiyu faalallohi tavakkaltu allohgagina tavakkul qildim deb boshda aytilindi lekin zohiriy qurol yaroqlaringiz askarlaringiz hukumatingiz davlatingiz bo'lishi shart emas hech ularni mensimay qo'yasiz bir tiyinga olmay qo'yasiz rasvo bo'ladi ya'ni dushmanga eng katta zarba uni mensimaslik bir tiyinga olmaslik shunda butun dabdabasi bilan rasvo bo'lib qoladi xor bo'lib qoladi qarang osongina hech narsa kerak emas hech narsa emas sizlarga hech parvo qilmayman deyapti hech e'tiborga olmayman sizlarni deyapti hali izzatni qarang bundan oldingi oyatlarda alloh taolo aytdi izzat meniki hammasi deyapti sen avliyo bo'lsang mana avliyolik mana bunday bo'ladi avliyolik chekka joylarga kirib olib xonaxonalarga kirib olib chillaga kirib olib sup sup sup deb yotishlik bilan bo'lmaydi avliyolik o'ng yuzga ursa chap yuzni tutib berishlik bilan bo'lmaydi avliyolik mana bunday bo'ladi mana nuh alayhissalom avliyo allohni do'sti alloh taolo tarixdan mana bir misol ko'rsatyaptiki mana shunday bo'lasizlar deyapti mana shu haqiqiy izzatli hayotdir xo'sh bizni zamonimizdagi musulmonlar bu oyatlarga amal qilmasdan kofirlarni butun qonunlariga bo'ysunishlik ularga itoat qilishlikni o'zlarini o'zlari aldab taktika deb olishgan biz taktika qilyapmiz kofirlarni aldayapmiz deyishadi vaholanki hech uzluksiz holatda kofirlarni qonunlariga itoat qilib ketishyapti xo'sh nima foyda qilishyapti borgan sari xor bo'lib borgan sari sharmanda bo'lyaptiku hech qanday izzat hech qanday yutuq yo'qku shuning uchun payg'ambarlarni yo'lidan boshqa yo'l yo'q yo'lingiz aniq bo'ladi mana bu yo'lni aniqligi to'g'risida lekin bu degani kufr ahli bilan janjal qilib tortish degani emas ular bilan yuzma yuz kelganingizda shirin gapirib go'zal axloq bilan da'vat qilaverasiz alloh taolo qavlan layinan dediku muso alayhissalomga fir'avnga borganingda yumshoq so'z bilan da'vat qilasan dedi muhammad alayhissalom ham yumshoq shirin so'zlar bilan da'vat qilardilar lekin yo'lni aniqligi kelganda meni yo'lim mana shu men islomdan zarra qadar uzoqlashligi mumkin emas mana shu meni dinim deyishligimiz kerak